जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया तिन लाइ बेशत जा बाग महिमान तौर रहण जो हंधु आहे उन सबबा जो चङा कम कंदा रहिया